izan da, bon, pentsatzen dut, eh, zinez, ekitalia eh, ekitaldia ez einez, ordeon oartuko girela, zinez falta eh, eginen e, e, dina. Bai ekonomikoki eta bai uh, sozial sailean. Elasterkaria e, ikorria ginen ikesta bat, en uh, ondorioz, ena uh, karkuratu ginen, bon, ara. Apopre, uh, mila jende pasten dira aste uh, buru hortan. da, dute erdi jendeikin. Egan nahi da, astarkari ba, ara, beri maztea, edo aburrak, edo ara, zumaitzu bakarrik edo dira, zumaitzu familio osoan, eta astarkari batek, bi jende terdi gehi karzen dila. Eta denetara, karkulatia genin, uh, ah, boste un mila euro uh, eh, ekizatea horrek karzen zila, uh, lojalde honi, uh, eh, aste